kiel estigis homa lingvo. La unua formo de homa lingvo estigis sur base de comunicado de primatoi, diras professor pri linguistico el Universitato de Erfurto. Unue lingvo havis pure PRESCRIBAN efficon. Oni diris kion oni vidis. Fras construo cae grammatico ancora ne existis. Homo erectus, specio de prahomo, quiu vivis antau pli ol unu miliono da iaroi, comensis pli fainigi besta in son sistemoin, ca intensigi gian usadon. Tiu formo de comunicado tamen versaine estis limigita alla organizado de la ciutago. Gis la evoluo de de tal ricia lingvo, kiel ni gin conas hodiau, passis ancorau multe da tempo. Cion precise pritio ocasas disputoi. Quelcai esploristoi situigas la unuan complexan lingvon antau proximume quincent miliaroi, la professoro el Erfurto credas che tio aperis antau nur cent miliaroi. La linguisto clarigas Cio distingas homan lingvon diste interbesta comunicado? Same kiel homoi, bestoi povas interchangi relative complexa in messagioin, sed se bestoi comunicas inter si, ili capablas tion nur en cadro de recta parol situatio. Abelo povas raconti al alia Abelo pri floro cion gi trovis sed ne pri io fictia au estonta, diras la professoro. Por la experto, tiu capablo marcas la limon inter simpla comunicado cae lingvo. Tio signifas, paroli en si mem, estas nur pli alta stupo de bestai sonoi, nur la eblezzo formuli ion ne realan, faras la lingvon, sed tion plei multai bestoi ne capablas la aparta parol capablo de la homo, lautio evoluis cune cun la mensa evoluo. Tiel ocasas cetere ancauce un uopa homo. Infano devas lerni, pensi abstracte, nur tiam gi capablas paroli abstracte. Ali flanque la infano povas esprimi abstracta in pensoin nur per lingvo parolado cae pensado do interdependas. Por la frua homo, la abstracta lingvo estis evolucia avantaggio. En socia, cae per tio signife pli complexa vivo medio, necessis pli alta formo de comunicado por organizi la convivadon. Nur sur base de abstracta pensado cae parolado, Exemple eblas defini reguloin, au agordi comunan agadon, exemple la tacticon ce chassado. Hodiau en la mondo estas parolatai pli ol ses mil lingvoi. Lau ukelka sciencistoi, ciui estigis el unu pra lingvo. Pritio opinias la professoro el Erfurto, lau la plei cutima teorio, la frua homaro el migris el Africo. Bone eblas che tiui homoi iam posedis lingvon. Tiu lingvo disdividigis seque en plurain regionain formoin, el ciui estigis tra la jarmiloi la hodiauae lingvoi. Estas expertoi ciui pridubas la teorion de pralingvo. Ili credas che pli complexai formoi de comunicado nur estigis post la elmigrado de la homoi el Africo.